Atzokoan bi marka da egin ditu desfilatzen Jaizkibel konpainiak. Berez hogei urte dira iraianen sortzeko ondarbiko alardean hogeita sei emakume osarte kostako konpainian desfilatzeko saiakera egin zutela. Eta emeretzi urte Jaizkibel konpainia sortu zela. Hortengoan European baina urtero bezala ibilbidean txaloak, txistuak eta kanpora oiu batzuk entzun izan dira. Izaskun Larruzkain, Jaizkibel konpainiako kapitaina. E, eh, azkenek urtetan esaten dugun bezala gero eta gehiago herriak hitz egiten ari da eta bere hitza da daikoa da. Herriak ez du maite plastiko beltza hoiek. Plastiko hoiek beltzak ez dituzte jartzen ondarbiko herriak, talde bat jartzen du, emakume talde bat. Eta emakume talde hori e, azkeneko pausoak ematen ari da zen da, e, kasketa izugarria izan dela zen aurtengo plastikoak iasko bino naundiguak izan, izan dira. Nik esango nien da katelasko ikasteko beraien gizonataz. Zeren gizona, Gernikako eskola zeuden bizkarra eman da. Batzuk txalotzen, besteak begiratzen, hori da e, e, adierazpen askatasuna. Ez banagoa doz, ematen du bizkarra. Minon plastiko bat karrasiak da errespetu falta. Eta hori ikasi barko dute, eta desberdintasun hori norbaitek erakutzi beharko dio. Jaizkibel konpainia ba besteen emakundeko zuzendari, izaskun landaita, arartekoa, eta Euskal Herria bildu eta alduguko ordezkariak ere. Besteak beste, maialen hiri arte eusko legebiltzarrerako hauteskundeetarako Euskal Herria bilduko gipuzkako zerrenda burua zegoen, bertan kale nagusian ere izan da, eta zenbait emakume bortizki anengana jo dutela esplikatu digo. Zetaria izan banaiz eta objektibotasunaren izenean lan egin baldin badut eh, begiratzeko ondo ondarrabian zer gertatzen den. Hori izan da jaso dudan lehenengo apetazio zuzena, beste batzuk eh, ere jaso ditut, batez ere gustatu dana oiuka izatea izan da, ze apelazio zuzenak nik jaso ditzak eta elkarrizketarako bideak beti egongo dira zabalik, baina beste modu batzuetara. Gu ona etorri gera ondarribiko emakume eta gizonei festa e, zoriontsua kopatzera, berdintasunean eta elkarbizitza ederrean pasaditzaten e, aldarrikatzera, txalotzera urte hauetan guztietan e, lan egin duten eta borroka egin duten emakume eta gizonak gaur e, ikusi dugun alardea ikusteko, Gainerakoan urtero moduan ospatu dira bi desfileak eta ez da aipatutakoaz gain arazo larririk eman. Gari leku ona Jaizkibel konpainiako kidea. E, aldaketarik, nobedaderik, ez, betiko moduan plastiko beltzak, akaso oraingoan ez saratarik. E, diferentzia hori nabaria izan da bai, hotxaren aldetik, e, atxeginago egiten delako eta eta lasaiagoa giroa, eta posik, e, laurin pertsona abiatu gara, euriak arrapatu dugu justo irte eran, eta baina oso oso pozik, oso txukun, oso lasai joan gea eta konpainia eta giro ederrean. Bukatzeko jaizkibel konpainiak elkarrizketarako borondatea gertu du. Gogoratu dute erakunde publikoek, ondarribiko, udalak eta foru aldundiak bereziki, egoera honen konponbiderako konpromesuak hartu behar dituztela.